Нема за що. Вона глянула на годинник. Ой, мені вже треба бігти. Якщо виникнуть з цього приводу якісь думки чи підозри, то обов'язково поділюся з вами, Анатолію Івановичу. Спасибі. Він записав на аркуші свій телефон. До речі, вибачайте, якщо це запитання видасться вам нескромним. Коли наш товариш цікавився вашими документами то там у брамі стояв ще е, це мій добрий приятель, адвокат, проважав після вистави. Хм. Чого він вас цікавить, якщо також з приводу тих нічних викликів то запевняю, він нікого з наших сусідів, по-моєму, навіть увічі не бачив, у тому числі й гапанів. Запитати прізвище того приятеля якось не випадало, і якщо виникне потреба запитає в кучерявого, той мав би зафіксувати в пам'яті. З інших сусідів удома був лише меншов. Високий кремезний чоловік з худорляв аскетичним обличчям пильно глянув на Маринича. Не з міліції була? Почувши ствердження, задоволено промовив. Я так і думав. Приходьте до кімнати, сідайте, і я зараз тільки газ на кухні закрию. Маринич оглянув кімнату невеликий дубовий стіл, накритий потертою на кутах циратою, тверді стільці, біля стіни кушетка до воєнного зразка, до якої притиснута стара, але ще міцна шафа. На ній репродуктор, у дальньому кутку телевізор рекорд. Кімната своєю аскетичністю була схожа на свого господаря. Він увійшов, твердо ступаючи, і відразу до Маринича. Тепер можемо поговорити. А я все те саме дивувався, чому це до мене досі не завітали працівники міліції. Маринич зиркнув на нього. А як ви довідалися, що я з міліції? Ха, Нетреноване око. Отже, ми з вами якоїсь мірою колеги. Я те саме служив у підрозділах позавідомчої охорони. За вислугою років вийшов на пенсію. Потім працював старшим інспектором відділу кадрів на панчішній фабриці. Позатері, коли померла моя дружина, я обміняв двокімнатну квартиру на цю однокімнатну і звільнився з роботи. А чому цікаво, ми вважали, що ми неодмінно маємо завітати? Він закопилив губу і зверхньо глянув на Маринича. У моєму віці, товаришу, люди вже те саме сплять не так, як солдати після маршу. І коли до сусіда вночі приходять, то я те саме хочу чи не хочу, а чую. Але втручатися, коли мене не питають, не звик. І коли швидка приїжджала, чув, і коли пожежники тупали також. Як учора вночі приїжджали, я у вічко дверей бачив, що то були. Ваші товариші, так це вже у двірника розпитав. Дуже просто. Явно пишаючись своїм дедуктивними здібностями, промовив Меншов. Справді, дуже просто, сміхнувся Маринич, удаючи враженого такою здогадливістю. Потім з підкресленою шанобливістю сказав. Ну, тоді ви, Андрію Полікарповичу, знаєте, мабуть, і те, що всі ці виклики були фальшивими, і робить їх якийсь недобрий чоловік спеціально, щоб тероризувати ваших сусідів гапанів. Звичайно, можливо, що це хтось із вашого будинку. Не інакше. А хто, як ви гадаєте, міг піти на це? Меншого у роздумі похитав головою. «Хм, Хто? Якби я знав, то невже чекав би, поки ви прийдете? Давно вже будьте певні, сам пішов би до вас. Але хто саме здатен на це, важко сказати. Інколи про людину і не подумаєш, а вона стругне. Е, чужа душа те саме, може, чули, як хтось сварився з гапанами? Ні, не чув. Але навряд чи хто е, те саме е, симпатизує йому. Гоноровий ти. Е, звичайно, він директор інституту, вчений. Але ж відомо, що скромність прикрашає е, кожну людину, особливо керівника.